Trimite, Doamne, Duhul Tău, trimite, Doamne, Duhul Tău, și vei regnoi, și vei regnoi fața pământului. Voi cânta Domnului în viața mea, voi cânta Domnului cât voi trăi.